В одной из лекций я рассказывал, и в книге тоже говорил, что Солнце по энергетике – это мужчина. В една от книгите си съм го написал и в лекциите съм, си, съм го споменавал, Если у женщины есть а, даже в прошлом обиды на отца или на мужа, то ей опасно заграть на солнце. Ако жената носи мягкого вида с повышением мышцы и видно по штате, сильнее его классно турились и лечились излагами сердца. И я писал в своих книгах, что мы берем энергию Солнца, но мы должны настроиться не только на потребление, мы должны на то настроиться, чтобы и Солнцу тоже отдавать любовь энергию. Я записывала в одной этой книге, чьи взимные от Солнцу, но мне нравится Чи нету данного слака энергии на солнце? И ко мне как-то подошла женщина. И к ней принадлежит одна жена. И она сказала мне, я когда загорала, у меня всегда были проблемы сильные с кожей, с кожей на солнце. И не объяснить, что когда тя не слага на солнце, винаги има някакви серьезные проявления с кожей. И когда я мысленно стала отдавать солнцу любовь философия енергия, забелязвам, че започва да почернява гладко и равно без проблеми. И я ей объяснил. Е Западная эмансипированная женщина хочет больше получить, чем отдать. Поэтому на агрессивных мужчинах и затрат на солнце для многих западных женщин – это рак. И затова аз обясних, западната жена е много по-агресивна към мъжете, тя е много по-настроена да получава, отколкото да отдава, затова за нея е в много случаи излагането на слънце означава рак. Когда ты больше отдаешь, чем отравляешь, а, ты защищен, у тебя много любви и энергии. Когато ти повече отдаваш, отколкото получаваш, ти си защитен, защото ти имаш много повече любов и енергия. Поэтому, когда будете проходить, проживать заново жизнь, не тяните на себя не предъявляйте претензий, отпустите, простите и как бы отдайте любовь и энергию в любой самой болезненной ситуации. Затова сега, когато преминаваме живота си отново, когато се спомните живота си отново, освободете се, отдайте всичко, не дърпайте към себе си нещата. Нет людей, которые вас обижают. Есть Бог, который очищал вашу душу через Бог, който ви пречиства по този начин. Люди должны исчезнуть. Хората просто трябва да исчезнат. Любая ситуация болевая – это возможность отстраниться от человечества и щитить любовь к Богу. Всяка болезненна ситуация это само возможность да се отдръпнете от човешкото и да се устремите към любовта към Бога. А, несколько минут а, отключитесь от всего, от прошлого и будущего и а, проживите education from категоричен по характер, толкова по-трудно да приеме ситуацията. Человек, не умеющий идти на компромиссы, человек, не умеющий снисходительно относиться к людям, Човек, който не умеет да прави компромиси който не умее снисходително да се отнася към хората, это уже больно. това вече е болен човек. Особенно это касается женщин. Особено това се отнася за жени. Я видел жестких, волевых, категоричных женщин, у которых чаще всего рождались дети инвалиды. Виждал съм твърди, енергични, категорични жени, които много често раждат деца инвалиды. Если женщина говорит, я тебе этого никогда не прощу, у нее очень мало шансов иметь здоровых детей. Ако една жена казва, никога няма да тягнем много малых шансов до дорожной терапии. Непримиримость, категоричность, ультимативность а, в разговоре, в поведении – это очень опасная тенденция. Непримиримость и категоричность в разговоре и в поведении – это много опасные тенденции. Чем выше развито сознание человека, чем выше его образование, чем выше его способности, чем выше его духовность, чем, а, может быть, и жестче, и категоричнее. Gracias. Чем выше Почему церковь запрещала женщинам иметь образование до прошлого века? За Защо до век църквата забраняваше на жените да имат да получават образование? А, женщина с развитой духовностью, сознанием, интеллектом и способностями, а, та, которая чувствует, что она превосходит в чем-то мужа, принять унижение, воля виду, то есть очищение, не сможет. Една жена с лишить женщину образования, а в том, чтобы женщина поняла, если она хочет иметь здоровых детей, ее духовность не должна победить любовь. И работата не е в това да лишим жената от образования, Работата се състои в това жената да разбере, че нейната духовност не трябва да, да превишава любовта, за да има тя наистина здраве Если человек категорично, жестко остановил чувство любви к кому-то, этот процесс потом может долго, уже в подсознании идти и потом дать крах. Обводивший а рязко и изведнъж е сепнал в себе си любовта към друг човек, това може след това с течение на времето да, да доведе Дело в том, что наше подсознание, в сознании прошла ситуация, и я ее забыл. А подсознание эта ситуация длится постоянно. В съзнанието обикновено ситуация преминава доста бързо, обаче в подсъзнанието тази ситуация продължава доста повече време. Вот представим, повышенная радиация, у человека рак. Кажется, где тут его характер, где тут его эмоции? тогда радиация работы, которые не стали публиковать ученые, потому что они не могли объяснить. В Чернобыле просто не могут Туда приезжали бесплодные женщины. Там а, и бесплодные женщины. Работали там, потому что не боялись радиации, уже детей не будет. Работиха там, защото не се страхуваха от радиацията, тъй като знаеха, че няма никаква деца. И потом беременность. Импотенты восстанавливают свою функцию. Импотентите восстановят функции. А, согласно медицине официально, не может человек от радиации, не может ему стать лучше, ему должно быть только хуже. Э, медицина радиацията не може да влияе положително върху човека. От нея на човека може само да му стане по То есть, современная а, психология почему человек получает работу, большие деньги и вешается. То есть положительные эмоции должны давать только счастье. Современные психологи също така не може да обясни защо един човек има хубава работа, получава много добри пари и изведнъж се обесва. Тоест, на пръв поглед има положителни но... А, а обяснение, когда человек борется очень сильно за положительными эмоциями, то у него перекрывается канал с Богом. И когда идет огромное счастье, он может совсем потерять любовь и тоже включается программа самоуничтожения. часто выживает тот, у кого много неприятностей, лишений и кого ситуация подталкивает к Богу. Затова много често оживява точно този, който има много неприятности и много изтърпява много лишения, които всъщност го потикват към Бога. Накрайсов проводили эксперимент. правильный эксперимент с мишки. Если э, в первой неделе беременности а, крыса мало ест, же самое потом мы видели ситуацию с людьми. Поэтому, если вы воспитываете в себе добродушие, если вы учитесь правильно проходить любой стресс и принимать в ситуацию, Если вы понимаете, что любой человек, который доставил вам боль, большому счету не виноват, это свыше его поставили. Ако вие разбирате, че всеки човек, който ви е причинил Бог всъщност не е виновен, а ви е изпратен Свише, Если вы не держите себе обиду, а стараетесь, чтобы она скорее прошла. Ако не задържате в себе си обидата, се стремите колкото се може по-бързо да се освободите от нея. То есть все это профилактические меры против рака. Всичко това всъщност са профилактични мерки срещу рана. Ще навлезете сега на по-високо енергийно ниво и какви ще се ощутить э, любовь э, и тонкую энергию, нужно устремиться к Богу и к любви. За да се подава или се случва по някакъв принудителен начин? Я думаю, принудительное обращение уже началось и будет усиливаться в ближайшие годы. Мисля, че е точно това принудително Мисля, че това, извинете, мисля, че това принудително очистване, пречистване вече е започнало и ще продължава през близките няколко години. Причем в первую очередь западных стран. При това на първо място в западния свят, в западните държави. Ну еще и Япония. А, и още в Япония. Потому что она при восточном интеллекте 2000 лет назад и прощается сейчас, время другое. будете наказаны. Итак, десятки, сотни и сотни лет. И каждый раз преступление, наказание. И така десятки, десятки, стотици години. И всеки път преступление и наказание. Это говорит о том, что трансформация воспитания души – это очень тяжелая работа. Това, това говорит за това, че трансформацията и воспитание на душата, превъзпитанието на душата е една много тежка работа. А духовный потенциал, который накапливает человек, незаметен, но может сыграть огромную роль а, в его выживании. Если умный духовный человек а, увидит правильное направление, он добьется сотни раз больше, чем человек, социализм, лишив а, Советский Союз, Болгарию, другие страны, лишив возможности поклоняться деньгам, лишив возможности личного устройства, этот огромный духовный потенциал сейчас начинает спасать Россию, я думаю, у вас исследования? Я занимаюсь не один десяток лет. И не една, и не само няколко десетки години. Я пытаюсь познать мир. Аз опитвам да опозная света. Мои исследования только подтвердили для меня все то, что говорится в иудаизме, в христианстве, в исламе и в индуизме. Мои исследования само подтвердили това, което се говори в чистое стремление к Богу и вижу результат. Признавам всеки човек, в който виждам реално и чисто стремяване към Бога и виждам някакъв результат. Просто мне легче через христианство объяснить э, Просто мне более по-леко да обясня чрез християнството, с помощта на християнството. То, что касается э, трансформации нас то, что касается э, пересмотра главной позиции жизни. Това, което, точно това, което се отнася до нашата трансформация, това, което се отнася до преразглеждане на нашата позиция в живота. Я как исследователь пришел к пониманию, что сутью нашего здоровья и счастья является любовь и единство с Богом. Като изследовател здраве и щастие представлява любовта към Бога. В християнстве идея любви вършена яснее всего. В християнството тази идея за любовта е изразена най-ясно. Here. Я думаю, все знают, в чем смысл. Здороваться с каждым человеком. Значит, смысл е в това да се здрави с всеки човек. По утрам обливаться холодной водой. Сутрин да приемеш студент душ. То есть там 12 принципов, Yeah. человек Если человек при этом может обижаться или осуждать другого, ако човек при това, при всичко това се обижда и осъжда другия, то тело укрепляется, а с душой проблем. Тялото му укрепва, обаче в душата му възникват проблеми. И чем крепче его тело, тем незаметнее распад души. И колкото по-силно става тялото му, толкова по-незабележимо става разпадането на душата. И я заметил, что многие техники, которые направлены именно на оздоровление тела, могут потом дать серьезные проблемы, потому что они не учитывают состояние души. И аз забелязах, много тези техники, които работят за оздравяване на тялото, могат да създадат след това много проблеми, защото те не работят за оздравяването на душата. Тоест начинать надо с души. Тоест трябва да се започва от душата. В 1995 году вышла моя вторая книга. През 1995 година излезе моята втора книга. Я там описываю ситуацию, которая для меня могла стать трагической. Там описывам една ситуация, която за мен можеше да стане трагична. Увидев, как агрессия к миру, а люди осуждение, ненависть опасны, я стал каждое утро молиться и говорить, что я люблю весь этот мир, я люблю природу, я люблю своих близких, я люблю жертву Бога. И когда я дал текст молитвы своей знакомой, а затем через три дня э, она начала слепнуть, и я начал слепнуть, я не мог понять. И три дни дадох текста на моята на една моя познана, започна да ослепява започна да ослепявам и аз. Если бы этот процесс произошел медленнее, я бы не понял, что случилось. Ако този процес беше станал по-бавно, аз изобщо нямаше да разбера какво се е случило. Но у меня есть особенность. У меня очень быстрое идет протекание всех процессов. Но аз имам тази особеност, това свойство, че при мен много бързо протичат всички процеси. Причина и е следствие тесно связаны. Причините и следствията са много тясно свързани. Я во второй книге описал, что я успел понять, что со мной произошло. Во втората си книга описах, че, че успях да разбера какво точно е станало с мен. Когда я сказал «я люблю», я Бога поставил на третьем или четвертом месте. Когато казах «аз обичам», аз поставих Бога на трето или четвърто място. И как только я понял, что любовь к Богу должна быть на первом месте, я перестал следовать. И още щом разбрах, че любовта към Бога винаги трябва да се поставя на първо място, аз престанах да ослепявам. Спрях да ослепявам. Для меня это был э, нюанс, который я даже е не мог предполагать. Това беше един нюанс, който дори не съм допускал. Какие катастрофические последствия это может дать, я не предполагал. Не предполагах изобщо какви катастрофални последствия може да има това. Поэтому я понял, что Я в своих книгах должен стремиться не к внешнему, яркому, мощному эффекту, а... ярок, мощный эффект, а к точной и выверенной информации. А к точно определенной информации. Ошибка может очень дорого стоить. Защото една грешка Огромное количество книг на подобную тему пишется из головы. Это фантазии, красивые мысли, они не подкреплены ничем, кроме красивых э, мечтаний. Много книг иногда прямо се пишат, излизат э, от главата. Те са фантазии, те са красиви, те не са подкрепени Сказки тоже нужны людям. Но если этим делом заниматься серьезно, то это очень опасно. Но прятаться, заниматься серьезно состояние мечта придаст опасность. Поэтому для меня понимание исследования стоит на первом месте, а физический успех на втором. Затова за мен разбирането на изследването стои на първо място, а физический аспект вече е на второ място. А что касается системы навыков. По отношение системата на у нее есть очень хорошие плюсы. А, это, несомненно, талантливый человек, я читал Лукина. А Там очень хорошо, хорошо выражена идея оптимизма, а, радости, улыбки, которую нужно держать в любом случае. И это дает человеку обновление. И това вводит человека до обновления. Правда, когда читал эту книгу, я там прочитал фразу, э, которую нужно повторять. Макар, че прочетах една фраза, която трябва винаги да се повтаря. Я есть сила, я есть воля, я аз есть... сила, аз воля. Я есть э, разум, я есть Но принцип понятен. Там любовь, третьего, четвертого места. Kırklarca Türkçüleş желание да убия някой друг и аз не мога да се справя с това. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Времето разхвърли камъните и времето събира камъните. Если мы себя вели неправильно в юности, до зачатия детей, то потом мы за это расплачиваемся внутренними проблемами с нашей душой или болезнью. Ако ние неправилно сме и сме имали неправилно поведение през младостта си, Та после ние се плащаме за това с проблеми вътрешно в нашата душа. Посмотрите как ведут себя ваши дети. Погледнете какво е поведението на вашите деца. Спомните как, что се чувствали как ви се вели до зачатия. Спомнете си как сте се чувствали до зачеването. Но как работите на скажем, А въпроса за това как да работите, всичко е обяснено в книгите. Какви са причините в едно семейство съпругът да се разболее от шизофрения, а съпругата от маниакална То, чтобы дети выжили, нужно отнять духовность у родителей. За да доживеят децата, трябва да се отнеме духовността от родителите. И шизофрения, и депрессивный переход на психоз – это и есть потеря как бы сознания и духовности. Шизофренията и маниакалната депресия – това са э, един вид загуба на духовността и съзнанието. Почему, почему э, врачи не видят явно такой Из-за что Защо лекарите любви, что явно близко между этими местами. Потому что часто а, неправильное мировоззрение, агрессивные эмоции, внутренняя зацепленность за деньги или за благополучие, или за духовность передаются по поколению, как инфекция, человек может не видеть. Защото често неправилното поведение или вкопчването в пари или в духовност често не се виждат в тази светлина, че се предават на поколенията, пред поколенията. Человек живет, чувствует себя таким же, как другие, и не знает, что для него осуждение и ненависть не непозволительно. Човек живее нормално, чувства се, чувства себе чувства се така, както всички останали, но той не знае, че за него ненавистта, примерно, не е позволена. Если правило скажем, у человека была ситуация, дикой ревности или желания, или самоубийства. А в годину человека именно такая ситуация на дикой ревности или желание за самоубийство. А, или, так сказать, неблагополучная личная жизнь его предков. Или неговите предци са имали някакъв неблагополучен личен живот. То можно уже э, видеть, что во мне это тоже может быть, и соответственно, Может быть, чи прямий напрямок, това също може да се появи, да се прояви и може да се направи съответния извод. Тоест, если мои предки долго жили, ако моите предки са живели дълго, если они были верующие, ако са били вярващи, если они были добродушными и работящими, ако са били добродушни и любви, а, я могу быть уверен, что я более-менее здрав. Аз в общи линии ще съм здрав. А, и а, можно вспомнить свои эмоции в критической ситуации. И можно да си вспомним емоциите си в някаква критична ситуация. Если в критической опасной ситуации у вас нет озлобления, э, сказать, пессимизма, страха, паники, если у вас нет дикого сожаления о прошлом, а значит... А Через человека чистят день, два, месяц, а через болезнь многие годы. През човек пречистването става ден, два, месец, а през болести, посредством болестите става с години. И чем тяжелее проблема в душе, тем меньше шансов излечить болезнь. И колкото по-тежък е проблемът на душата, толкова в душата толкова по-малки са шансовете да се излекува болестта. Витилига, псориаз. Витилиго, сексуально привлекателен. Правах человека един вид малко по-малко привлекателен сексуально. И это унижение желания. И това всъщност е унизяване на неговите желания. И это в какой-то степени лечит человека. И това в някаква степен ликува човека. Но если, скажем, женщина перед зачатием детей не сумела преодолеть ревность, ненависть, нежелание жить, Но ну, а то она закрепляет своих детях. Но ну, ако жената по време на бременността ревността не е успяла да преодолее ревността си, да държи желанията си, то това се укрепва, това се засилва при нейните деца. Просто в каждой семье есть свой способ очищения. Във всяко едно семейство има свой начин за пречистване. У одних псориаз. При едни това ще се прояви чрез псориаз. У других отсутствие личной жизни. Други няма да имат личен живот. Вот в третьих семьях умирает мужчина. В третьих семьях то, что умирает мужчина. В четвертых – рак. В четвертых – четвертый что такое рак. У пятых – очень плохое зрение и так далее. И в пятых семьях то, что все появилось зрение и такая так, и Поэтому привязать какую-то болезнь к какому-то греху Невъзможно. Невъзможно е по тази причина да се свърже някаква воля с някакъв определен грях. Нужно понять е одно. Трябва да се разбере едно. Если мы не умеем сохранить любовь, когда идет очищение болью, потерей, мукой, мы будем говорить. Ако ние не успеем да запазим любовта в момента, в който става пречистване чрез болка и мъка, ние Когда ко мне на прием приходит человек, я ему обговорю. Когато при мен идва човек на прием, аз обикновено казвам. Первое правило. Научитесь принимать травмирующие ситуации. Първо правило. Научете се да приемате травматизиращите ситуации. Научитесь сохранять любовь к Богу, что бы ни произошло, что бы ни потеряли. Научете се да запазвате любовта си към Бога, независимо какво се случва. Если вы не ощутите эту первую ступень, бесполезно ли ты Ако вие не усетите това първо, не почувствате това първо правило, не постигнете това първо стъпало, просто е безполезно да вървите по-нататък. Часто для того, чтобы человек прошло раковое заболевание, и можно только научиться принимать любую, любую ситуацию, сохранять любовь и время прощения. Много често на един човек, който е болен от рак, за да оздравее, му е необходимо само да се научи правилно да приема травматизиращите ситуации, да се запазва в себе си любовта в Бога. Еще раз повторяю, мы идем постепенно. Сначала первый ступень, потом следующий. И още веднъж искам да повторя. Ние вървим постепенно. Най-напред е първото стъпало, след това е следващото и така нататък.